Četvrto pitanje. Možete li nam objasniti da li je dozvoljeno dozivati Rasulullaha sallallahu alaihi ve sellem pošto u ilahijama dozivaju poslanika Ja Muhammed čuli smo da je zabranjeno ali da se može koristiti izraz Wa Muhammed Allah vas nagradio svakim dobrom Amin A vidite braća i sestra Ja Rasulullah to je riječ na arabijski jezik O poslanika, e Bođi poslanika Pa kod arabijski jezik ima dva značenja. Ili da kad ti zoveš poslanika sallallahu alaihi sallam, o poslanika. Pa, ili kad zoveš neki insan, o taj, taj. I šta je problem od toga? Kad zoveš neki mrtav ili neki odsutan, i e traži kao moliš njega, i e tražiš od njega neki korist ili tebi čuva od neki zlo, to je širk. Jer to je stvari samo Allah koji može učiniti. Pa prema tome zabranjena da kažeš o poslanika pomozi mi. Ili neki razumjeti ljudi ko su sad neki daruiši idi kod neki kabor kaže o taj taj liječi moj sin. To je širk. Pa to je način koji je zabranjen. Ali ima neki način koji ne smeta oko toga da, vi razumijete jezik, pa ja će pokušavati da objasnu vaš jezik. Kao recimo, jedan insan hajerli, pa umru, recimo nego ima hasu. Pa kad kažeš, e, gdje si hasu, kako si bio dobar. A, to i to i nisi zamolio njega, nisi tražio išta. Ili kako bio hasu lijepo govori, razumijete, pa kažeš, e, gdje si govor Boga mi. Ili njegova doba bila dobra, pa da kažeš, e, gdje si hasu, da vidiš kako sad generacija, kad vidimo dvoje doba, kako ljudi vidio dobro, pa sad si, pa sad drugači ljudi. Isto kada, nakon poslanika sada kaže, kada budi poslanika sada živi sad, šta će on reći, razumijeti? Pa taj način ne smeta. Čak imamo kod nas isto ilahija, kako poslanik, o poslanika, jel ti bi zadvoran kad vodiš šta se desilo za nas, tako kao priča, razumijeti? Ali širk, kad kažeš, o taj, taj, pomozi mi, daj mi ovaj, a on naravno ne može ništa čak za sebi. Pa prema tome zapamtiti oba značenja. Allah najbolji zna.